je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi pa, pa, da, pa, da. Merhaba, ee, ev arbaş gudarvanin heyeca, işevci mevan ekimi heyecaheye Hüseyin Doğan, Hüseyin Arjen, Ango Hüseyin Arjen, ee, mevanemine Mamusta merhaba, Tukerati. Merhaba, پیشم تبن هستن هیکی خوب دین هستن باشه بی بری از ل ya bejim ez ile semsür atmedini u le müziki kabati min müziki işte daha sal bervi min albümek ne albümek e, yekemin derkist u e, navivi aşti bu yani na barışa semah e, bu e, ve wyszło też 2000, yani 2011 hanıcı men adımek duyemin der derkesli komüziki. Bu ev hayale, nevi bir şey hayale. Haskur. Kabat emin ser müzikiye. U beşunda jazz mamustatiydi kim. E, Beli. Haskurna müzik çava da speaker. وانا شاوبو زاركوتي يقول رحيم رحيم yani tüm teyda müzik هبو yani به بچکتی خودش موزیک یعنی چیه که giring bu بو Yani یعنی چه بیشیم یعنی لتم هبو yani giyanimin rahimin her hep e, her dem ser müzik bu. Biraz evet yani. Ah. E, peşi ve Türk Türkiye destek var mı? Stranevi Türkiye bu. Türkiye yani bu. Hoş değil. Beri. Beli. پیشره چه آچه بود چه قناق در باس بکو دست به کردی کر بله من از ترکیجی دویجم ترکیجی عزدکم لأوجی دست به بخوای کردم یعنی مگو اوجی ام yani ka lister me asimilasyon ki giringi derbas buye u mego ez vegerim ser çandaha هنري خسر وي بردوام بكم جيبو وي اس دس بي كردي كر برج من قوت يعني yani mesela en bejin şivan gerek tesiri serbeda leysi bu. Kiye bu. Mesela Erivan Radyosu, Radyoyu Erivani gelek gelek tesir ekisi, bandorek mezen sermü çekili bu. Yani müzik her tümle Em tevbun yani müzikira. Yani bu e, sebeple. Hatta çiçek yiyorsunuz Sam Süleyman yani. Valla çiçeği Sam Süleyman hatta az e, hazar nesdu, nodu dudiyanji hatta lüvidir iz verbum nodu çoranji baş elle mizanın geyi elle dijli e, kazanışkır uçum Lidijli Üniversitesi mi kuant برويشي من دو سال سر سيراميكي دخابت بو ودو سال او مكتبي خلاص كر و دو هزار بينجانجي هاتم اسطنبولي تاينمين دركت البدري وحتى شنو البدري يعني Mamus tenk mikrofona mnezite bekin şiver ku yancı tun hinki kursi bikşin. Tamam. Kudarvan emen ibisandına دنگی میوان تکیم ته بله یعنی چی خونه خاکی چه در باس بگلو سم سورجی باندورا سیاسی سرته هبو یعنی هات استانبولی زبوی <coughs> بله یعنی دست به وگرینا کوکا خوکر چه و چی بود ولا بجوز بشكوتية خود ده بوليتيك بوم يعني ودمجي ساعات مثلا دبستانا بينجان از دبستانا سرتي يعني از gelek duyarlı insan bu yani zarkotiye mi pır duyarlı bu le böyle le politika lem tüm la politika de bun yani semsur ve demici yani semsur u raha yani C2 taybet bu. Ama tesir tesireki mezin serme şey bu. Yani ser politika. Yani hem politika megavaku çabiha vakır politika hebu yani ev sebeşim yani. Beli. Beli. Mamuste em stranek şu gudar bikin. Beli. E, işte bu gudar vanemeci inki behtir tenasbikin behtir nezite bebin. Gerek kef başladım. E, Straneki Киша Страндви? Страндвин хаял, альбоми хаял да у адаре мен бестеви чекри бу. Созеви же легергерхун нипсанды бу. Дукаси ев чедви. Ев страна беж. Бери. لسر انترنت جي هي او سر يوتيوب جي او klibi mek mekşan. Beli yani bu kadar vana jibejin. Yani Hüseyin Doğan yani Hüseyin Arcan bir misin? Ee, YouTube'ci stranevi klibi hene şu şuraya şu şuraya peyde bikin. Adari. داره یعنی سری بهاره گل سربونه لداره مزگین لتبینه بیست و یکی آداره یعنی سری بهاره گل سربونه لداره Mizginle tebini Bülbül serekil gülde Sümbül serek verde Mekul namandı dılda Mizginle tebini Bülbül serekil gülde Sümbül seri xwilde Mekul neman didilde Mizgin li tabine. خمو خباته بخوازم بمباته مزگین لتابيني دلم وکفراته بخم خمو خباته بخوازم بمباته مزگین لتابيني gülü çiçekli börre ve bel bebim dema be dil hoş dibim ve deme mizginli tebine gülü çiçekli börre ve bel bebim dema be دل خوش نبین و دمه مزگین لطبینه گلک سپاس سپاس دارم سپاس باش ما با جگر خوین خوان تا چه بینا بسته کری یا بره بسته کری بو بره بسته بی تنه زاد من خواند راحی که كتسار من ومن جي ودمي يعني بسيبي شاكر او yani tesirek ki koş damın yani tesir tesirek mezim bu disajı e, yani bu koşu ciger koyun e, gerek de koyunum azdaki meji e, seçer besevi şekriye yani gerek bir sevi yani evet yani Ez bawerim helbesteke ê ku helbesta cêgerxwî natibê wek awakê stran gotin niye ez bawerim hemî hatine wek stran Çünkü ez bala xwe dim helbestvanî pir nav bi denkene ciyanî wek pablo Neruda nazım hikmet jî em dikarin vana jî bêxin nêv yani vana dahi ew qas nav û dengê wa bilind bûye ama bi qasî cêgerxwîn helbestê wa nebûye stran yani ez ne galetim cihani de her izede helbestevi ey kubbuya stran şari her e, yani şari kusaha bi evcüce gakhine. Proste yani Hemi yönelmediğin kurda je feyze je digirin. Ba ahenk nisan Hemi feyze ki mezin el digirine el girtine u bir ne bu Evvel Westfalen e, تایبەتی سەر ڕاهی کوردی کوردیاتیە دە ڕۆلێکی مەزین لیستیە یانی yani şairek welbestvanekî gerdûniyê ez bêjim yani evrensel e, yani evrensel ciyekî e, taybet girtiye yani باورم که او هر دری تسیرک mezin جگر e, kuyun هی یعنی تسیرک هر او استرامبیجی استرامبیجان جی tesir kiriye. Yani gerek strambeji gerek bir insan e, e elbette TV, Stranevi çekiriye e, jibovi yani جگر خوین جبام کردان جه کتایبت جیبی Yani bavarım e, peşiru yani inşallah yani. Sonra şoreşgeri de u ser evini de çabeşim yani leher teştiği de evin nebisyan diye ev enternasyonalist ki rasti mürabeki pirmezine bu sosyalistteki hurteci sosyalistteki hurteci rasti eve yani hevidarım e, ne tane beşa müziği beşindinci je feyzi begirim. Je gel xuyinç ki hayata mı kundu bu pır pır. Kesek tir az karım bejim çandu hüner tede hey yani mervutkarı jiyanavi je tiyatro sinema gerek dışı terhi. Böyle. Böyle kirin jiyans tahmin beşiru je çebe. Yani vaktin mamusta tu çit fikri bu e, ana Çava dibini revşa çandu hüner. Hmm, yani nefşenu çava iten. Beli. Yani tuje razı yani şey, kemasiye çine. Vale yani em e, atine ceki taybet ceki meralekin nü u gerhelbest be u stran be u perskri perseki ev roleki mezin ki biliz ev ser e, em bejin پیشر جنوده çağda benim o e, gelek taklit ezbeşim taklidik gelek gelekin yani o amdi beşin yani hünermendin e, e, e xosiri gelek kimin o ciyeki pır vala heye lebede lebediride eğer o GM teşebikin e, yani dikarın e, serhüneri de verinci nöh e, evji yani پیشروجی مزی او او دخواسه یعنی هنر تشتکی گرینگه اگر هنری ام رولوی باش بریزن هنر رول خواب باش بریزه ama dikare yani şey ki e, diri ki din veke yani diri yani beşin lister azadiye de o her tişteydi yani. Diri ki növe bükü yani. Hüner tişteki usaya yani ci e, hüneri gerek giringe beşim. Yani e, çaba beşim yani vega e, e, yani kemosiyeki gerek mezin heye yani zaten kemosiyeye e, yani kurt atene ciyeki taybet ki ne u u seri hüneri kemosiyeye hüneri e, bersip nade yoksa bejim yani yani cina Bersi kurda o hünera kurda ne beli. ne manastedi tülbeci beli evet yani, bu sede fikrim yani seden şey geliyor yani yancı çare seri ya ve iki çaba çebi. Ya çare seri her e, murabik e, hist u yani bizim duyarlı u dike ister hüner da gelek hur bebe u khab bigehi e, yani hüner tüşteki disiplini de kuaze u هنر کوراهی دخوازه hunir هوربون دخوازه هنر اوه يعني هنر ev, ev verin e, vahmi jvan verin baheb ancak diri ve dikar ve dike yani ve dibike u eğer hüneri ev role xo bileyse yani o ev teni ne ser e, müzik edibeceğim ama müzik e, sermede sermede ki u ser e, elbeste jî û se serşanov jî yani yani ci her hüneri de e, giringe yani e, yani e, hüner jmera e, yani ne tiştek yani nujen em, em bejin ne tene nujeni u ريا خواب بينا يعني او كيموسي كي هي از بيجم يعني كيموسي gerekin yani kemosi bir. Dedeki mesela stran beja mezikim u gerek şu ara dibişin hünermenden ama yani tekliti betir teşteki nakin evci jmera zarara yani sebejim yani. Обзирала ја. Нафрин, Беле. Афрандин кеме, јанжи Афрандин геле кеме, популярите, мрм докарин популяр, сер популяри, сер популяри жи хунер набе, чи набе. Hüner popülarite nağvazı. Hünerin riye hüner tiştek cuda ya. Riye hüner u embeşin riya mravati ya. yani ev evet havalı yaşam. Man måste musikerkiden godar buken gelo. Ja. Beli. İşte kusa virate de be strane kusa. De hasi Nesrini dikarım dikarim beyjin. Şedbe Nesrin şedbe. Nesrin gelek kesi zani az bağır. Tamam. Tu şevazı kidin jid beyji. Beri. Az bağırım baş şebe. Dikari jmera bejteri bebi. küçtüm, ders küçtüm nesrini Dilim dıkmaz etti bibini Külil kasur şini Tezdin kirimledini Tezbir kirimledini Külil kasur şini gezdin چاورشه چابرشه دلگشه رو کب بنقشه روش رنگ چاورشه لبر مال آمده مشه لبر مال آمده روش رنگ چبرشه لبر مالا مدمشه لبر مالا مدمشه Gerek spas. Ee, gerek hoş bul. Tarzakidin ta xweniş berku. Nesrin ya Mehmet Şeyh ne olsa? Beli olsa da gördüğünü hani yani eku jekjem goti, ajo janë anonime stran. Strani anonime. Beri, strani anonime. Zanim rastgele şey herhalde Ali Cezira Mutay e yani. Nesrin. Hmm. Juerimi. E. Juerimi. E. Beri. Az barım strani ki Kevin'e şey. Kevin'e gerek Kevin'e. Beri. E vaktin mamuste tutkari ser müziki çi becejmere yani müzik bu peşveçuna müzike mesela e, em dinlerin nefşinu hedi hedi enstrümanın din jinastikin hedi hedi tiştên müzikên nû dikevin ser müzika kurdî yani ji amûrên ku zêde nehatine karanî bêhtir bala xwe din e, çünkü demek ki bala xwe de herkes saz gitar destê wade bu ve hêdê hêdê benim dibînim keman radijin erbanê yan jî e, Taybet Erbani pir pir bari edik şimdi. Böyle böyle böyle. Erbani. E, yani bir bete tu girdi diye çünkü az barım dikanı dikanı ki ve okeyci ya müzik ya. Böyle e, dikanı ki ve bekiriye. Nav müzik de haşır neşirin yani. Aynen o sayı. Valla e, şimdi biz de heri müziki heri hoş dengi mürave dengi insanı. E, ve şundeci şey, yani müzik armoniye müzik e, yani kabicim yani e, bu e, tembure gitarcı dedik mi? o gitarcı biraz mi yani gitarcı bağımın Amerika pir hoşa o ser piyanocu pir az dikim yani piyanocu piyanocu kartini yani tu yani kartini. beri beri سر بيانو جدي خدمتن مالي yan flütüsü şey yapki lidakın. Nahu e, bu müziği ko aranjör işleri ne lazım etti? Ko tkari aranjör e, ya. Tkari bir şey heval mobalimin aranjı işte kitap ete yani e, herkesin kar aranjı büke. Alt yapıyı bir yazdır ama dedikin serdacı serbi de yani embejin spor heval spor hene ser aranjı. Ona şey benge hayvi çelikine. Yani aranji dişteki cüdayı ezberişim yani herkes ne kadar aranji çevike. Karekidine yani. Kareki den yani. Serp, evet. Rast evet. Yani aranji evet. Ama e, cevabecim işte yani bestevi u e, armoniyevi içerikim. Ve şunu diyeceğim dikepin stüdyo aranji baranji içerikin işte. E, تذكبه oluyor yani. Hmm. Yani böyle. albüm Albümekinin Destete de yaz var mı? Du albüm albümekit khabeti? Nö ne ji şey, min du se ben min e, besteyi wana çekiriye Ejwana dikhabetim vega khalas bir yere dikkate yani vega. Mekvantına wana çekiriye. Tane mayın işte bir maye, o masteringi bir maye. O ve şundan dikkat yani ve şani wana mükemmel. یەکشی ئەس باوەڕ ئەوسترانە و ئەزیە هەستن زیینەی بوو زیینێ بەرێ بەرێ Em dikarin ku derbkim mamsu yan beri beri işte albüm henek yenek dibim albüm dernek keti bir ez dikarim beji falan. Ez problem ne abi ez barına. Ne ne tişte ne püskürek. Ez epey keyif hoş bim. Sırana ki pırk hoş ya. Zafi yazdıkım. Beri. Thank you. قشنگون از و شرینی شپالو نرگیز و زینه قشنگون از و در من جان و برینی آخ درونی دی جانی در من جانو برینه آخ درون بی جانی ورا دل بر کباری تو لب شکر شیرینی تو و کی بروس کو آری تو جارک زلی من خوش نکی آخ آواره دل بر کباری تو شکر شیرینی تو و که بروس کو آری تو جرکت من خوش نکی آ وشن وباغ وبهاري ناشتك وقول نهاري قلشن وباغ وبهاري وكل روجي لإباري آخ روند ذي لبيتشاني روجي لي إفاري آخ آه، روني ددي اللي بيجاني زندي قولي زيري مدى آبر وكي شيري لدل مدى رمو كيري دلوفاني بمداكي آخ آه. خزنده گلی زیری مده آبر وکی شیری لدل ندرم و کیری دلوانی بمن داکی آه سپاس ساعت خوش سپاس straniki ki hoş ahenk Şey <laughs> hastım. Ne ki tamam klasizme şey. Klasizme kurdiye. Bu veki zaf hoşamçı. Zor spas yani Vaktin mamustaçı fikriyatane serete de müzika kurdi zedevki. Valla zedekirin çi, mi ya? Yani belki şu Farak kirin. Farah kirin. Şu kadar gerekti işte hani belki merib e, yani vanotaya bir şey, enstrüman adı. Belki melodinin. Kezdileşim gerektiğini e, politika hatiye e, politika eğer hüneri nabe lingi gibi gerek kimdi be yani. E, lingi vi mezin hünere em hami Kürt u hami insan dike ser hunerî yani di nav hunerî de xwe e, ava bike eger hunerî çênabe li her derê e, em dünya mezidikine li her derê vahşeteye li her derê yani e, yani ez bixwe dixwazim rolekî mezin hunerî de heye em taybetî yani kurd gelek iş kışan diye işe vana bir birine vana gelek ki zedeyeji ez çi dixwazim dixwazim ew birîna xwe ew êşa xwe bila müzikî terapî bike û hunerî terapî bike xwe ne bi afrîne xwe nû ava bike yani hunerî e, eger huner e, nabe ya rastî jî mrov naghi yani ev geçtiye viji kem be insan le ez baverim yani insan le hüneri de insan debe jibo viji ez dibejim e, yani her tiş hünerde müzik tişteki daha taybeti tabi beli müzik bir kwa raha yani yani tesrivi daha zedeye e, yani tenin me derdi kebe bu Amerika'nın yani e, yani gelek e, ked kedeybeden o sercani çedikinle insan edin ser hünerde çekirne çi e, çi afrandene emci manaj mezdikin em xoj mezdikin em riyame yani e, riya hünere riyame riyakin nehye e, me direği brastici direği ki pır خوش بجن فرح بکریه او دری ما دخوازه او ما دخوازه ورن bey ورن yani e, çaba verin, o keda xo verin, o hünere xo verin, o afrandına xo verin, o verin. Beli. Beli. E, şöyle. E, müzik rastlı yani ki. Jana e, az barım kedi ki. Min ver oje en havale xore gotu bu mu gotu behenek jana merv e, bak vak az bejim av, e, rüyheta insanı da vahşet heye şuha. Şuha heye yani mesela bejim belki av. yani insan hin tamam ne biyete go. Bele insan çandu hüner u موزیکی بلکه شین که استتیزل به نخو وحشت هیه یعنی چافسوره yani. تکاره هر تشتی بکوشه پرچوی که او بکه لگابا او هرس او پیلین هرسه دل insan de radbe gerek ve keliye bir şekilde mesela ez cana ziyade ziyade acizdi ben müzik egu dertkim ez bir haştım zalim yani şey ez e, helbeste mücüldü ben ku hinki او قهره خو از بشكل كي استاتيزه بكم كو از بيج بوشه من اب قهر نكشان مالي بوك از كاربه من كي بير حد بدم چونكي از في شكل نكم باكي جوي قهري از از باكي مكور نايم يعني جي از تشتين خرابتر بكم باكي جاز جوي قهري از كارم هناك بيشينم يعني جي moralimin xirab bezi morali xelkiyê jî xirab bikim lê bisaya huner û از بێژم تەبێ هەمی بەشین هوەرێت بەکی هینێک ڕسەمەە پێکەرترشی ئەنە ئەڤێن هانێژی پێراحەت بن پێدەرماند بن یانژی ئەم بێژین ئەو tiştê ku hunermend çêtikê civak jî jê têsîr digire civak jî hinkî jê têr dibe estetize dibe hinkî duruveke duruveke paktir ji xwe re çêtike yani rastî jî huner tiştekî pir mühim e Civakame de e, bavarım yani mesela hürriyeti u hüner geleki giridayı ve e, boçu ez çünkü peşketine hüner emdinerin diroka kurda da kurçikas azat bu ne avkas hüner peşketiye yani em melajizir kaltikin mesela basile lutkaya heri bilinde em tkarim viya bejin le çava giştiye ve lutkiye Ciberkuvve dönemi Kurdistan geleki azattır bu. Statuki kurda bu, avkaki kurda bu. Bu ve keşi rahattır ko peş verin. Ana jem denirin gor despeka cumhuriyeti hatta salin notiji gelek tişçeyine biye. Kurd behtir kurdun zamanı van behtir nav jiyanava diye lebes e, ba avaya hünerede bir kalsbune. Boçi bu kadehıya ser, serba. Hmm. Ana asimilasyon hmm. hatta geçti kokeş. Letebi ve keşi ana berhemen pir giringtir. Belki Amerikanın bejin satsal yetiştiğin şeyine bu belki abden sal yetişi bu. Edebiyat edici, müzik edici, kadinin de Benim hamusta e, stranin Aziz strane ki bu kazım. E, niyetame aziz sinemeyi bu kazım. Sinema. رستوران سینما هکی تجربمون به ببیج از بکی پوش بود. گلیشان بیش نما. داویه دم بکارن گلیشان و بله. اسمر خانم پبر بیش. میده بله، و رستوران سینما بیش و علی ل بیش ارمنیستانی ل اریوانی ل کردین لویدری دبیشن. یعنی از بیش میمیری. sine sinem mi? Sine sine sinem mi? Beşte kütahya kember سینه سینمه سینه مالا خواه بارگه دشت کتای کم بره بره کوچا هبه راست که سینه سینه سینمه بره کوچا هبه راست که بشت کتای کم بره Cerço sine sine sinem چندی گوتی ام سران اسمر خوان خواستن اسمر خان شو می داویه به بهل شو زیده وقت مجینه ما از بارم 20 قیمه مایل ام ام بهلن داویه هم نش گل نشانجی هر دم پبرجت کارم بیجین وقتن ماموستا تشتی کو تخوازی بیجی Ji bu gudarbanê me. Dîsa min besteyekî nû ev jî nû ye, albumê jî ye ye. Stranı açtı, açtı bu. Beslevi sözü biçimin şey efsane bu, şekeri bu. Eğer de fazın özel strana vereceğim. Ramtıkarın beşin, işe evet. ama tera, tera tamam. ama müzik yapayım. Strana açtı, açtı. Evet. Tamam. Thank you. دستم هوا لو به سبیه من خواب دم لمه ای رو روش رو دست خواب ده دستم هوا لو به سبیه من خواب دم از رو جامه امنا وکی خون خواد جارک دل شر بکن کار mücarekte Queen ویران ده گندو دستی خواب ده را به بیه مل ده مل من ایرو روش رو خواب هفل الراب السبية من الإخواب ذاب الربا يروج روج عميان ام ناهره دای گردین خیلی رش مرم بلا بنا و ام دستین خواد و رشکن ها دستی خواب ده دستی به و را بسی بیه ملی خواب ده ملی يروج روج عمية دستي خواب ده دست بنش هفالور را بس من اللي خواب ده ملي يروج روج لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خوش گلک سپاس ایجا هوال از بارم ستران زفت خوازن جمن امی ستران اویجن طبی هیده هیده امی بر بداویه و تین شخوا وقت ماموسو تو چی خباتیت کی خباتینن لسر ماموستاتی هز بخوا ماموستاتی دیکن و çavuş yani kabatimin neri gerek müzik yani eve yani Chabatimin herigerigen eve u wie schon das ist man muss tätigen Böyle. Yani Lehela okey ne olsa Kadıköy Vadara. Böyle. Karete jitlak simeyi vaktin müziki. Az da orpası lüvelerine. Akan müziki. Lüveleri beri. Mektep e, mektep ki diye avcı Kadıköy'e. Böyle. Hmm, ki Kadıköy. Aktif aktifin e, yani. Valla işte gereki karites serevdülen ablam mesela. Yani beşeme ertim yani tu kat fikri dersi müzik bedim yani kursa sazı. Bir de kursa cidedine libederi listers e, bağlam embeşin saz u ser gitarı u kemanı çelloyu her tişt yani ez bixwa yani ser e, sosê bawla me didim yani cîwa cîrekî mütevaziye jî çekî xweş e ew yani ez dikine wêrê jî saya bername îro min jî cê te dît مامۆستا ئەم هێدێ ئەم سترانە ببێژن ناخۆ ئەم سترانە بقەدینن ئیشە بلە شخوا sohbetê betir çikî tu însanekî müzisyenî ez barim bêtir müzik müzikê hez dikî bibêjî بهتر خو راحت چیست که امی گلنشان بیجن پشرجم اسمر خان بیجن تمام پشرم خاطر بخوازنش گوداروانی خود بيدرجة قالك سرابي خوات الشينم لقلت ربونا بلي أوجي قالك مساجي بيامجي شاندنا قالك إنسان قالك هبال قدرت كنو أسمر خان قصتنا طيبات قالك كيس از مرحالیم پریشان از بچم غربت دزمالم از هرم غریبی دزمالم بوتنیشان گل گلی کس گذار دخمینی گل شال کس گذار دخمینی کسی گلی شن نبی او دلالا بیدنی کسی گلی شن نبی او در دل کاویدینی گلی گلیشان گلی شان نکه حالم پیشان گلی شان گلی شان اسمر حالم پیشان از هرم غربت دزمانم بود Gezmişim garibi Desmalam bu اسمر خانش كده ما گرم قرم تی ام گرم دارت بون جزیرا بودن از تبر بینم ببم جزیرا بودن ها خانه هم گل و هم ریحانه که بدل لطانه که بدل لوانه که بدل خورتانه که بدل ها اسمر خان ورا ورا استو مرجان ورا ورا اسمر خان ورا ورا استو مرجان عزت بینم ببرم جزيرة بوطان وزيت برابينم ببرم جزيرة بوطان أزبل باجرم أزبل بالبلم أزبل باجرم رجا اسمر نبينم از دینو به حالم اسمر نبينم از دینو به ورا ورا اسمر خان ورا ورا استو مرجان ورا ورا اسمر خان ورا ورا استو مرجان ازد بر بینم ببم جزیر بوتان ازد بر بینم ببم جزیر بوتان عجبی مالات بو خاطری چاویتا عجبی مالات بو خاطری چاویتا نویرم جبابیتا جوان آورین دیاتا نویرم جبابیتا وان آورین دیاتا اسمر خان مرا ورستو مرجان ورا ورا أسمر خان ورا ورا استو مرجان أزتبر بينم ببم جزيرة بوتان أزتبر بينم ببم جزيرة بوتان Gelik spas mamusla. Saat خوش Hede edem berbe daviye ve hatın edi ezbarım stranik edin کێژمە زێدە زێدە نەخوازن ئەم دەمەمە هەیە یان ئەم بکارن ستانێکی دنتە نەبێژن ئەم بکارن ستانێکی تری تایبەت هەبێ ئێکوت خوازی بێژ ئەز شتەرە بێلم چکێ مەدوێت کرد بەهردوانە Thank you. 千万不能等。 Böyle dilim Google sor buna Na çarpinir Na çarpinir Kani wala, bumbra mava. شیوا برده بشه سرنشت ما götürtüş ye kişi var Pırdı beje serneştim o Götürüş o gutun gero Kavelatı min Kurdistan Götürüş golden girl, Kawelate, take